Rytų išaušus visi aukštieji kunigai ir tautos seniūnai nusprendė, kad Jėzus turys būti nužudytas. Surišę nuvedė ir atidavė jį valdytojui pilotui. Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmerktas, gailėšio pagautas nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir seniūnams 30 sidabrinių ir tarė, nusidėjau išduodamas nekaltą kraują. Tie atsakė, kas mums darbo, tu žinokis. Nusviedęs šventovėje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo. Jų negalima dėti į išdą, nes tai užmokestis už kraują. Jie pasitarė ir už tuos pinigus nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. Todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi kraujo dirva. Taip įsipildė pranašo Jeremijo žodžiai. Ir paėmė 30 sidabrinių, įkainotojo kainą, už kurią buvo jį suderėję iš Izraelio vaikų, ir atidavė juos už puodžiaus dirvą. Taip man viešpats buvo paskyręs. Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas jį klausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, tu pasakėjai. Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas jis visai neatsiliepė. Tuomet pilotas paklausė, ar negirdi, kaip baisiai tave kaltina. Bet jis neatsakė nei į vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją. Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio jį norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį vardu Barabą. Taigi žmonėms susirinkus, pilotas paklausė, Katra norite, kad jums paleiščiau, Barabą ar Jėzų, vadinamą Mesiju. Matys žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Sėdinčiam teismo krasėje pilotui, žmona atsiuntė įspėjimą. Nieko nedaryk šiam teisėjam. Šią nakt sapne aš labai dėl jo kentėjau. Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė, kad ra norite, kad jums paleiščiau. Jie šaukė barabą. Pilotas paklausė, kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju. Jie visi rėkė ant kryžiaus jį. Jis klausė, o kągi piktai yra padaręs bet tie dar garsiau šaukė ant kryžiaus jį. Pilotas pamatęs, kad nieko nelaimi, o samišis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė, aš nekaltas dėl šio teisėjo kraujo, jūs žinokitės. O visi žmonės šaukė, jo kraujas tekrintant mūsų ir mūsų vaikų. Tuomet jis paleido jiems barabą, o Jėzų nuplakdinės atidavė nukryžiuoti. Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudoną skraiste. Nupynė ir škiečių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o jo dešiniai spraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė, sveikas žydų karaliau spjaudydami į jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioja iš Jėzaus, kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir įsivedė nukryžiuoti. Eidami jie sutiko žmogų iš Kirenės vardu Simoną, tą privertė panešėti jo kryžių. Atėję į vietą vadinamą Golgota, tai yra kaukolės vieta, davė jam gerti vyno sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Prikalę prie kryžiaus, pasidalijo jo drabužius mesdami burtą. Taip įsipildė pranašo žodžiai, jie pasidalijo mano drabužius, dėl mano apdaro metė burtą. Ir ten pat susėdę sergėjo jį. Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą. Šitas yra Jėzus, žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami, šia tau, kuris sugriauni šventovę ir per tris dienas atstatai, gelbėkis pats. Jei esi dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir seniūnais kalbėdami, kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, ten nužengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu, tad te išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs, aš Dievo sūnus. Taip pat jį plūdo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. Nuo šeštos iki devintos valandos visą kraštą gaubė tamsa. O apie devintą valandą Jėzus garsiai sušuko. Eli, Eli, lemas abachtani. Tai reiškia, mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukęsis Elijo. Ir toj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perrūgusio vyno, užmovė ant nendris ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo, palauk, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs skardžių balsu, atidavė dvasę. Ir štai šventovės uždanga perplišo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. Atsivėrė kapų rusiai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su juo sergintis Jėzų pamatė žemės drebėjimą ir visą, kas dėjosi, labai įsigando ir sakė, tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamos. Tarp jų buvo Marija Magdalena, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebedėjaus sūnų motina. Vakarui atėjus atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos vardu Juozapas, kuris irgi buvo Jėzaus mokinys. Nuėjęs pas pilotą jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti. Juozapas pasiėmė kūną, įviniojo išvarę drobulę ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kuri buvo įsikaldinęs uoloje. Paskui jis užrito didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalena ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. Kita diena, po pasirengimo dienos, susirinko pas pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo. Valdove mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, yra pasakęs, po trijų dienų aš prisikelsiu. Tad įsakyk saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvoktų jo ir nepaskelbtų liaudžiai, jis prisikėlė iš numirusių. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Pilotas jiems atsakė, štai jums sargyba eikite ir saugokite, kaip išmanote. Tada jie nuėję paženklino ant spaudų akmenį ir pastatė sargybą.